proton a spas didascalon hos eme ante espasato haire didascale haire summa theta ma thetai summa thetai topon e moi dote emon mon bathron hupopodion difros Sunagese, gese e kei pros horeite e topos esti ego procatelabon e cathisa cathe mai manzano meleto e de catecho ten emen anagnosin emos emoi hemeteros hemin sos soi humeis hemeis humeteron humin lego e de dunamai apodunai apodidomi apedoca. allaxon moi grapson grafo grafe grafeus gramma grammata hellenica romaica romaisti elalese sulla bai onoma elabon kai apedoca palin stichus Hysteron erxamen anagenoscein. Paragrafein uc oida. Su emoi paragrapson hos oidas. Lei aino. Keros skleros esti. Hapalos o feilen einai. Delton. Grapson su emoi selida. Selides pollai. Himantes. Grafeion. E edhe emathon hoper eile efein. Parecaleza hos e me apolusae oikon eis ariston. Cai eceinus me apolusen. Ego eceinon eurostein efein. Ante spasatome. Epei eriste ekein, epanelton apedoka. Hopais mu, dos moi cae alloi en taxei apodidusin cata diastoleen, cae ego dierc homae anagnosin. Eis balaneion iteon, eengar.